Nagyon nagy, kellemes és boldog és örömteli áldásért bennünket, hogy Derek Princet újra Budapesten köszönhetjük a hét gyülekezetében. Halleluja! El szeretném mondani nektek, hogy pontosan 20 éve találkoztunk először személyesen. Előtte a 70-es évek közepe táján hallgattunk derekkazettákat, és bizonyos szellemi problémákkal bajlódtunk, és megírtuk ezt a gondunkat derekéknek, és jött egy válasz, egy kazetta, mi volt a címe, lehet, hogy tudjátok, varázslás volt a címe. És meghallgattuk, mert az első hallgatáskor is óriási nagy perspektívákat nyitott meg az ige a szellemünkben. Mindaz, amit tapasztaltunk csontunkon, bőrünkön, éreztük, hogy ebben a látásban benne van a megoldásnak a magja, és nagyon-nagyon sokszor meghallgattuk ezt a kazettát. Volt olyan, hogy hallgattuk, hallgattuk, és edényekért kellett szaladni a fürdőszobába, mert gonosz szellemek kezdtek kijönni belőlünk. Feleségem hozott nekem egy vödröt, beledugtam a fejemet, ez körülbelül, hát most ez, én ezt, tudom, hogy nem ez a lényeg a szabadulásba, de hát majdnem félig megtellett. És utána fölszabadult a hitem, és teljesen megváltozott az életünk gyakorlatilag. Vannak, azt gondolom, mindenkinek az életében kulcsfontosságú üzenetek. A mi életünkben ez volt a kulcsfontosságú üzenet, amely egyszerűen a pályára tett bennünket. 1980 tavaszán nagy kutyaugatás volt Budaörson. És bekopogott két fiatalember, egyik Kansas Cityből jött, a másik pedig Münchenből, és mondták, hogy a derek küldte őket. és befogadtuk őket, nagyon-nagyon nagy öröm, szeretet volt, és hát elkezdődött egy kapcsolat, amelyen meg vagyok róla győződve, Isten keze volt, és keze van. És nagyon-nagyon-nagyon... És még abban az évben derekék és barátai úgy látták jónak, hogy utazunk ki Amerikába, és ott imádkoztak értünk, fölszenteltek bennünket ottani gyülekezetben, és hát gyakorlatilag én ezer feleségemmel együtt 1980-ban kezdtük el hivatalosan ilyen módon a szolgálatot. El kell, hogy mondjam, hogy a mai, mai eh, találkozás és a szolgálat nem volt előre megtervezve. Spontán jött, mint általában a jó dolgok az életben. Biztos vagyok benne, hogy az Úrnak az időzítése volt. És Derek, nagyon nagy, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk tégedet. Én ahogy úgy gondolom, hogy valamiféleképpen a hídgyülekezetnek vagy a nagypapája. És kérlek, hogy gyere, jöjj, és hirdesd Istenek az igéjét. És álljatok fel, tiszt, azt hiszem, hogy méltó a derek a tiszteletetekre. Több mint 50 éve szolgál az Úrnak. Második világháború ideje alatt találkozott az Úrral, és azóta az Úrnak egy erős, hatalmas, nagy harcosa. Jövetele előtt ti napokban hatalmas szellemi konfliktust éreztünk, és eszünkbe jutott, hogy Derek, amikor jött, mindig konfliktus volt. Ahogy Efézus, ahogy Abcsel 19-ben olvassuk, hogy a Skéva fiainak mit mondottak a démonok, Jézust ismerjük, párról tudunk. Én azt gondolom, hogy nagyon sok démon tud Derek Prince-ről, mert éveken keresztül hatalommal és erővel üzte minden nemzetben a gonosz szellemeket. Nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy látjátok, Derek az Úrban már jó előre haladott, és együtt lehetünk az Úrban, Úr jelenlétében, testvéri közösségben. Ő többször járt már Magyarországon, van képe, látása, hogy hogy indult el Isten munkája, és kérlek, hogy hallgassátok nyitott szívvel, Isten bölcsessége, tudománya van a szívében, és a kijelentés szelleme is benne van, és imádkozok, hogy elevenítse meg Isten igéjét az ő szolgálatán keresztül mindannyitok áldása számára. Verek, nagyon szeretünk tégedet. Thank you all for that welcome. Köszönöm ezeket a kedves fogadó szavakat. Been a very emotional experience for me to come back to Budapest. Érzelmileg nagyon megindító számomra, hogy megint itt lehetek Budapesten. Many wonderful things have happened. Sok csodálatos dolog történt azokban az időkben, mikor itt jártam. I remember the first time I came to the meeting. Emlékszem, amikor először részt vettem itt egy összejövetelen. It was in a small house. Egy nagyon kicsi met in one room of the house. házban volt, és annak is csak egy szobájában jöttünk And everybody össze. sat on benches without backs. És mindenki ilyen összeeszkábált padokon ült. And the benches were about that wide. Körülbelül ilyen szélesek voltak a padok. Let me ask, is anybody here who was in that meeting? Hadd kérdezzem meg, van valaki itt, aki ott volt azon az összejövetelen? I remember they had the windows blocked up with styrofoam so that the neighbors couldn't hear. Emlékszem, hogy szivacsal kellett az ablakokat betömködni, hogy a szomszédok ne hallják. And they worshiped for at least one hour. És legalább egy órás volt akkor is a dicséret. And there was a young woman in front of me who never opened her eyes. És volt előttem egy fiatal hölgy, aki sose nyitotta ki a szemét. I began to feel sorry for her. És valahogy megsajnálta. I thought she must be blind. Gondoltam, biztos vak. But, But when we finished worshiping, she opened her eyes. De mikor abba hagytuk a dicséretet, hirtelen kinyitotta a And then they took the styrofoam out of the windows, És amikor levették a, a szivacsot az ablakokból, and we had time to breathe. és eh, akkor a lélegzés ideje eljött, Then they put the styrofoam back in the windows, aztán visszatették a szivacsot, and I was allowed to preach. és akkor megengedték, hogy prédikáljak. And I remember in all of Budapest, és emlékszem, hogy egész Budapesten we only saw flowers in one place. Csak egyetlen egy helyen láttunk akkor virágot. That was in the vase on the desk of the pastor. Ez pedig a, a, ott a szobában, a vázában volt. I don't remember that there was a single flower to be seen anywhere else in Budapest. Nem emlékszem, hogy akkor bárhol máshogy láttam volna virágot. So a lot has changed. Úgyhogy sok minden változott azóta. What's more important is a lot of people have changed. És ami még ennél is fontosabb, hogy nagyon sok ember megváltozott. And some of you are here today. És uh, vannak köztetek ma is olyan emberek itt. Also I have in front of me Barry Segal. És uh, uh, ahogy láttátok, Barry segal jöttünk most. How long have we known each other? Mióta ismerjük egymást? 29 years. 29 years. 29 éve. When I first knew him, it was a hippie with hair halfway down his back. Mikor először találkoztunk, akkor uh, eléggé hippisen nézett ki, hát középig érő haja. But he has changed too. Ő is megváltozott. Now I want to talk to you this morning about the place of our bodies in the service of the Lord. Arról szeretnék ma délelőtt egy néhány szót szólni, hogy eh, mi a eh, helye a testünknek az Úr szolgálatában. Some people think it's not spiritual to talk about the body. Vannak emberek, akik úgy gondolják, nem valami szellemi dolog a testről beszélni. But the Bible has a lot to say about our bodies. A Bibliának azonban nagyon sok mondani valója van a testünkről. And what we should do with them. És hogy mit kezdjünk vele. I want to go to Hebrews chapter 3 and verse 1 a zsidókhoz írt levél harmadik fejezetéhez kérlek, hogy lapozzatok először. Which I will read in English and then we'll have it in Először angolul, majd magyarul is fel fogjuk olvasni. Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our confession, Christ Jesus. Annak okáért, szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra a Biblia azt mondja, hogy Jézusra fordítsuk a figyelmünket. And it gives him two titles. És két uh, címét is, uh, titulusát is megadja itt Jézusnak. The apostle and the high priest of our confession. A megvallásunknak apostola és főpapja. An apostle means somebody sent out. Az apostol kiküldöttet jelent. So Jesus was sent out from God the Father to, to provide salvation for us. Jézust az Atya Isten küldte ki, hogy biztosítsa számunkra az üdvösséget. Then he returned to the Father as our high priest. És visszatért az Atyához, mint főpapunk. That is the one who represents us in the presence of God. A főpap képvisel bennünket Isten előtt. And who prays continually for us. És folyamatosan imádkozik értünk. It's interesting to think of the time periods in the life of Jesus. Nagyon érdekes megvizsgálni Jézus életének az, az időszakait. For 30 years he led a perfect family life in Nazareth. Názáreti, Názáret városában nőtt fel 30 éven át. And he was a carpenter. Ácsként. For three and a half years he ministered and taught the people. Három és fél éven át keresztül uh, prédikált és tanította az embereket. Then he laid down his life for us on the cross. Majd pedig a keresztel letette értünk az életét. Was raised again from the dead and ascended into heaven majd feltámadott a halálból, és fölment a mennybe. And he's been there now for about 2000 years. És már csak nem 2000 éve ott tartózkodik. And his main ministry there is intercession. És a fő szolgálata a közbenjárás. So that gives us a kind of perspective on how important intercession is. Ebből kaphatunk egy képet arról, hogy mennyire fontos a közbenjárás szolgálata. Jesus spent three and a half years in public ministry. Jézus tehát három és fél évet töltött nyilvános szolgálatban. And now he has spent about 2000 years in intercession. És már csak nem 2000 éve közben jár. Now the Bible calls it, the scripture calls him the high priest of our confession. A Szentírásban tehát azt olvassuk, hogy ő a megvallásunknak a főpapja. We need to understand the meaning of the word confession. Meg kell értenünk ehhez a megvallás szónak a jelentését. It literally means to say the same as. Szó szerint ez a szó azt fejezi ki, hogy ugyanazt mondani, mint. And for us confession it means this. Tehát számunkra mit jelent a megvallás? That we say the same about ourselves as the word of God says. Hogy ugyanazt mondjuk magunkról, mint amit az Isten igéje mond rólunk. We make the words of our mouth agree with the words of scripture és a szánknak a beszéde ilyen módon megegyezik a Szentírás beszédével. And that is the basis of his intercession for us. Ezen az alapon történik az ő közben járó szolgálata értünk. In other words, he can only act as our high priest when we make the right confession. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy csak akkor tud főpapként cselekedni az életünkben, ha megfelelő megvallásokat teszünk. It is our confession that releases him in his ministry as our high priest. Tulajdonképpen a megvallásunk szabadítja fel az ő főpapi szolgálatát értünk. So our confession is very important. Ezért tehát rendkívül fontos a megvallás. It matters a great deal what we say. Nagyon uh, sok, uh, sokat számít az, hogy mit mondunk. Let me give you a little simple example. Hadd mondjak egy egyszerű példát. From the ceremony of the Passover as given through Moses in the book of Exodus. A Mózes második könyvéből, a Páska szertartásából. You remember the story, or maybe you don't, but anyhow, the story is that Israel was told that they had to offer a lamb as a sacrifice for each household. Talán emlékeztek a történetre, talán nem. Minden esetre arról szól a történet, hogy Izrael fiainak eh, házanként, háztartásonként egy bárányt fel kellett áldozniuk. And that the lamb, the sacrifice of the lamb would protect them from the judgment that was coming on the Egyptians. És a báránynak a feláldozása eh, óvta meg őket attól az ítélettől, amely az egyiptomiakra a későbbiekben rászakadt. Ezt az áldozatot meghatározott módon kellett végrehajtani. And the father of every Israeli household was the one responsible. És ezért a felelős minden egyes eh, házban a családfő az apa volt. He was the priest of his household. Ő volt ilyen módon a családjának a papja. And he was told to take a lamb of the first year without blemish and offer it as a sacrifice on behalf of his house. Az volt a feladata, hogy uh, vegyen egy egyéves hibátlan bárányt, és azt áldozza fel a háza népéért. But then he had to do something more de még ezen kívül is volt feladata. He had to take the blood of the lamb that was in a basin. A báránynak a vérét fel kellett fognia egy edényben. And transfer it to the outside of his house. És ki kellett vinnie a házból. On the lintel and the two doorposts of his home hogy fölkenje azt a szemöldök fára és a két ajtófél fára. And the Lord gave this promise to Israel. És az Úr a következő ígéretet adta Izraelnek. When I see the blood on your home, amikor meglátom a vért az otthonotokon, the destroying angel will not come in. Akkor a pusztító angyal oda nem fog bemenni. So there are two things that had to happen. Tehát két dologra volt szükség. First of all, the lamb had to be killed. Először is meg kellett ölni egy bárányt and its blood gathered in a basin. A vérét felfogni egy edényben. But the blood in the basin did not protect any Israel, Israelite home. Amikor azonban a vér még az edényben volt, semmiféle védelmet nem szolgáltatott. The blood had to be transferred from the basin to the doorpost of the home. Az edényből át kellett vinni az ajtófélre és a szemöldökfára. It was a very simple thing. Nagyon egyszerű feladat done in a very simple way. Nagyon egyszerű módon kell végrehajtani. But it was tremendously important. De elképesztő fontossággal bírt. Without the hyssop, without the blood being transferred to the home, the home was not protected. Ha a vért nem kenték volna fel, egy otthonnak a bejáratára nem lett volna védelem. And there was only one way they could transfer the blood from the basin to the home. Az is meg volt szabva, hogy hogyan kell fölkenni a vért az ajtóra. And it says in Exodus chapter 12 verse 22. Azt mondja, tehát Mózes második könyve 12. fejezet 22-es vers. You shall take a bunch of hyssop, dip it in the blood that is in the basin, and strike the lintel and the two doorposts with the blood that is in the basin. And none of you shall go out of the door of his house until morning. És vegyetek egy kötés izsópot és márcsátok a vérbe, ami az edényben van, és hintsétek meg a szemöldökfát és a két ajtó felett abból a vérből, amely az edényben van, ti közületek pedig senki sem menjen ki az ő házának ajtaján reggelig. So the hyssop is a little plant that grows very commonly throughout the Middle East. Az izsóp egy olyan uh, kis termetű növény, amely eléggé elterjedt az egész közel-keleten. Today the Arabs grind it into powder and sprinkle it with oil on their bread and it is their main diet étkezésre is használják ma, arabok kiszárítják és olajba mártogatva so it is very easy to find hyssop. Nagyon könnyű tehát izsópot szedni. Mégis egy kulcsfontosságú eleme volt annak, hogy Izrael fiai megmeneküljenek. Because it was with the that they transferred the blood from the basin to their home mert az izsoppal kellett átvinni a vért az a edényből az ajtóférre. The blood in the basin did not protect any Israelite home. Az edényben lévő vér semmilyen védelmi szerepet nem tudott betölteni. It had to be transferred to the home. Fel kellett kenni a házra. And there was only one way to do it. És ennek egy meghatározott módja volt. Take a little bunch of hyssop, fogni egy kötés izsópot, Dip it in the blood in the basin. Bemártani a vérbe. And then sprinkle it on the outside of the home. És aztán ráhinteni vagy rákenni az ajtóra. Now this illustrates something that we have to do. Ez illusztrációja annak, amit nekünk meg kell tennünk. Jesus, the Lamb of God, has already been slain. Jézus, az Isten báránya már megöletett. His blood has been shed on the cross. És a vére kifolyt a kereszten. If I can use the picture, the blood is in the basin hogyha szabad használnom ezt a képet, ben van az edényben a vére. But it doesn't protect any of us. Így azonban nem használ még egyikünk számára sem. Ugyanis az edényből oda kell vinnünk ezt a vért, ahol élünk, ahol lakunk. And there's only one permitted way. És ennek egy meghatározott módja van. It's to take the hyssop hogy fogni kell az izsópot, dip it in the blood, bemártani a vérbe, and sprinkle the blood on the, on the outside of the house. és a házunknak a külsejét meg kell hinteni vele. Now, what is the hyssop in your life and mine? Mit jelképez tehát az izsóp az életünkben? The blood is in the basin. Ott a vér az edényben. Jesus shed his blood about 2000 years ago. Jézus 2000 éve kiontotta a vérét. How do we get the blood from the basin to the place where it protects us? Hogyan jut el abból a bizonyos edényből arra a helyre a vér, ahol meg is tud védelmezni? What is our little bunch of hyssop? Mi a mi kötés izsópunk? My answer is this. A válaszom a következő. Our hyssop is our confession. A mi ízsópunk a megvallásunk. It's what we say about the blood that protects us. Amit kimondunk a vérről, az szolgáltat védelmet. Jesus is the high priest of our confession. Jézus tehát a megvallásunk főpapja. If you have no confession, you have no high priest. Hogyha nincs megvallás, akkor nincs főpap. The blood is in the basin. A vér ott van az edényben. But it doesn't protect you. De nem védelmez meg. You have to transfer the blood from the basin to the place where you live. Hanem az edényből át kell vinni a lakóhelyedre. And we have one little bunch of hyssop to do it with. És ehhez egy kis kötés izsóp áll rendelkezésünkre. Something very common, very easy, and everybody can do it. Nagyon egyszerű, ez nagyon hétköznapi, bárki meg tudja tenni. And yet it is essential for our salvation. Mégis kulcsfontosságú az megmenekülésünk What szempontjából. Is the hyssop? Mi tehát az izsop? It's our confession. A megvallásunk. It's our testimony. A bizonyságtételünk. It's what we say about the Lord Jesus, His blood and ourselves. Ez az, amit az Úr Jézusról és az ő véréről mondunk. So your confession is extremely important for you. Tehát rendkívül fontos minnyájunk életében a megvallás. In uh, Hebrews we saw that Jesus is the high priest of our confession. Az zsidókhoz írt levél tehát kijelenti, hogy Jézus a megvallásunknak a főpapja. No confession, no high priest. Ha nincs megvallás, nincs főpap. Well, you say that's very simple. All I have to do is say the right thing. Mondod, hát akkor ez nagyon egyszerű, csak annyit kell tennem, hogy helyesen beszélek. That's perfectly correct. Így igaz. But you will not find it as easy as you might think. De ha elkezded, akkor rájössz, hogy mégsem annyira egyszerű. The writer of Hebrews twice speaks about our confession. A zsidókhoz írt levél kétszer is beszél a in, megvallásról. In Hebrews 4 and verse 14. A negyedik rész 14-es versében is uh, szó van erről. Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. és úgy szól, hogy lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz, you megvallásunkhoz. See, Tehát a megvallásunk kapcsol össze a főpapunkkal. He is the high priest of our confession. Ő a megvallásunknak a főpapja. And the writer of Hebrews says, let it hold it fast. És a szerző arra buzdít bennünket, hogy ragaszkodjunk erősen a megvallásunkhoz. Let us say the right thing hogy mondjuk a megfelelő dolgot, and keep saying the right és thing. egyre csak mondjuk és mondjuk a megfelelő dolgot. And then in Hebrews 10:23, majd pedig ugyanennek a levélnek a tizedik fejezetében, 23-as versben, The writer says, let us hold fast the confession of our hope <coughs> without wavering. Azt találjuk, hogy tartsuk meg a reménységnek a megvallását, Tántoríthatatlanul. Why does he say without wavering? Mit jelent az, hogy tántoríthatatlanul? Because there'll be a lot of forces that come against us to try and prevent us from holding fast our confession. Azt jelenti, hogy vannak olyan erők, méghozzá elég sokan, amelyek megpróbálnak eltántorítani ettől a megvallástól. Now, what we say about ourselves is extremely important. Amit uh, ilyen módon elmondtunk önmagunkról, ez rendkívül fontos. It really decides our destiny. Amit önmagunkról megvallunk, az voltaképpen a jövőnket, a sorsunkat alapozza meg. In Numbers chapter 13 and 14, a uh, Mózes negyedik könyvében, a 13-as, 14-es fejezetekben. We read how Moses sent 12 spies into the promised land ahead of Israel to find out what the land was like arról olvasunk, hogy Mózes kiküldött 12 kémet Izrael földjére, hogy nézzék meg, milyen is az a föld, ahová Isten vezeti őket. when they came back, És mikor visszatértek, they all made a report. Minnyáján elmondták a saját jelentésüket. Ten of them made a negative report. Tizen negatív jelentést adtak le. They said it's a wonderful land. Azt mondták, a föld ugyan csodálatos. But the cities are very fortified. Az az, az, a városok azonban rendkívül megerősítettek. And there are giants in the land. És még óriásokat is láttunk. And in our sight we like grasshoppers when we ourselves with them. És úgy, úgy láttuk magunkat őhozzájuk képest, mint ha valami szöcskék lennénk. So it's no good trying to go into the land. Úgyhogy nem sok értelme van oda bemenni. Let's turn and go back to Egypt. Forduljunk meg és menjünk vissza Egyiptomba. But two, uh, two spies. Volt azonban két kém made a different confession. akik más megvallást tettek. They said what they say about the land is true. Azt mondták, amit a társaink a földről elmondtak, az mind igaz. But if God is for us, we can take it. De ha Isten velünk van, akkor mégis bemegyünk oda. And you know what happened? És tudjátok mi történt? They all got what they confessed. Mindenki azt kapta, ahogyan beszélt. The ones that said we cannot take it never took it. Aki azt mondta, hogy nem tudjuk elfoglalni, az nem is ment be. And the ones that said we can take it took it. Aki pedig azt mondta, hogy igenis bemegyünk, az bement. And so it is in your life and mine. Így van ez az életünkben is. Our confession decides what we will experience. A megvallásunk meghatározza azt, hogy mit fogunk a jövőben tapasztalni. So we have to make the right confession. Úgyhogy a megfelelő megvallást kell megtennünk. right Sőt, ehhez ragaszkodnunk kell, meg kell tartanunk. never give up the right és soha nem szabad feladnunk a megfelelő megvallást. Many will come us. Nagyon sok teher, nyomás jöhet ellenünk. be many to stop the right thing. Sok kísértés állhat elénk, hogy hagyjuk abba a helyes megvallást. But if you hold fast your confession, ha azonban ragaszkodsz a megvallásodhoz, you have a faithful high priest who will honor it. Tudd meg, hogy van egy hűséges főpapod, aki ezt meg fogja tisztelni. So I want to give you a pattern confession. Hadd adjak tehát ezért egy megvallás mintát nektek. And the confession centers around your body. Ö, és ebben tulajdonképpen azt fejezzük ki, hogy mi a teendőnk a testünkkel. Some people think that the body is not important. Vannak emberek, akik azt állítják, hogy a test az nem That it's fontos. not spiritual to talk about the body. Nem szellemi dolog a testről beszélni. But the Bible has a lot to say about our bodies. A Bibliának azonban rengeteg mondani valója van a And it's very important. és ezek nagyon fontosak. In Romans, the first 11 chapters, Paul outlines the whole plan of salvation. A Róma beliekhez írt levélben, az első 11 fejezetben Pál felvázolja az egész megváltás tervét. He shows why we are all guilty before God. Bemutatja, hogy Isten előtt minnyáján bűnösök vagyunk. And then he explains how through the sacrifice of Jesus on our behalf we can be saved from our sins. Majd elmagyarázza, hogy hogyan tudunk üdvösséget nyerni azon az áldozaton keresztül, amelyet Jézus mutatott be az érdekünkben. And then in three chapters, 9, 10 and 11, he explains his special purpose for Israel. Majd pedig három fejezeten keresztül, 9, 10, 11-es fejezeteken keresztül Isten különleges Izraelre vonatkozó tervét fejti ki. And then at the end of those 11 chapters, he gives what we call the application. Majd pedig a 11 fejezet végeztével eh, egy olyan részhez ér, amelyet úgy szoktunk nevezni, hogy az alkalmazás. For five years in East Africa, I was the head of a college for training African teachers for African schools. Öt éven át voltam Afrikában egy olyan iskolának a vezetője, amely afrikai diákokat képzett ki, hogy tanárok legyenek és a honfitársaikat tanítsák. And we trained them how to make what we call an, a lesson plan és megtanítottuk őket arra, hogy hogyan kell ö, ö, óravázlatot és ö, ta, tanítási vázlatot készíteni. Ha, ha vannak itt tanárok, akkor tudják, hogy miről beszélek. And at the end of the lesson plan, és ennek a tanmenetnek a végén we always had something we called the application. Mindig volt egy olyan rész, amelyet úgy neveztünk, hogy az alkalmazási rész. Which was to do something practical to check whether the children had ever had really learned the lesson. Olyan részek voltak ezek, hogy egy-egy óra végén gyakorlati módon uh, leellenőrizzük, hogy tényleg megtanulták-e, megjegyezték-e a diákok, amit tanítottunk nekik. And at the end of Romans chapter 11, God gives us his application. A Róma 11-nek a végén Isten az ő alkalmazási részéhez ér. In the light of all the wonderful spiritual truth that Paul has unfolded, Pál mindaddig fantasztikus, csodálatos szellemi igazságokat fejt ki. You might expect something very spiritual. És az ember talán azt várná, hogy a folytatás something, is hasonlóképpen szellemi lesz. Some kind of theology. Valamilyen teológiai tétel. But you'd be wrong. De aki így van, az téved. Paul says in Romans chapter 12 verse 1 is very down to earth. Mert Pál a Róma 12 első versében egy rendkívül földhöz ragadtnak tűnő állítással kezdi. Let me read that first verse. Olvassuk tehát el ezt az első verset. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Isten irgalmasságára, hogy szánjátok oda a testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. So what's the first response to what God has done for us through Jesus? Mi tehát az első reakciónk kell, hogy legyen arra, amit Isten Jézuson keresztül megtett értünk. What is he asking for us? Mi az első dolog, amit kértünk? He's asking us to present our bodies to him. Először is azt kéri, hogy a testünket szálljuk oda neki. Let me ask you to check in your own mind, have you ever done that? Gondold végig egy kicsit, és szeretném feltenni a kérdést, hogy megtetted ezt valaha? Mondtad Istennek valaha, hogy Istenem, odaadom a testemet And neked? Then Paul calls it a living sacrifice. Méghozzá úgy, ahogyan azt Pál mondja, élő áldozatként. Why does he call it a living sacrifice? Miért élő ez az áldozat? Because under the old covenant they offered sacrifices to God, sheep and other animals, but they killed them mert az Testamentum idején is voltak ugyan áldozatok, juhokat és egyéb állatokat áldoztak Istennek, ezeket azonban megölték. And then they put them on God's altar. És így megölt állapotban tették fel az oltárra. What Paul is saying here is this. Pál azonban a következőt mondja itt. I want you to put your body on the altar just the same way as they put those sheep azt szeretném, ha ti is feltennétek a testeteket az oltára, épp úgy, ahogy annak idején mondjuk a juhot. But just one difference. Egy nagy különbség. Ne öld meg a testet. Legyen élő áldozat. But when that animal was offered to God under the old covenant, mikor azonban az Ótestamentum idején az állatokat feláldozták Istennek, no longer belonged to the person who owned it. az többé nem a tula, azelőtti tulajdonosáé lett, hanem Istennek lett odaszámva. The same is true in your life. És ugyanez igaz kell, hogy legyen, az életünkben. hogy amikor élő áldozatként felajánlod Istennek a testedet, your body no longer belongs to akkor a tested többé nem a sajátod, It belongs to the Lord. hanem az Úré. So let me ask you a personal question. Hadd tegyek fel még egy személyes kérdést. Who owns your body Ki a tested tulajdonosa ma? Are you still in control of it? A tiéd, te vagy az ura, Do you make the decisions? te hozod a döntéseket, Do you decide where your body is to live? Te döntöd el, hogy hol éljen a tested. Where your body is to travel to. Te döntöd el, hogy hová utazzon a tested. What your body is to eat and drink. Te döntöd el, hogy mit egyen, igyon a tested. Are you still in charge? Te vagy a főnök. Then it's not God. Akkor nem Isten. You cannot have it both ways mind a kettő egyszerre nem lehet. If it belongs to God, it doesn't belong to you. Vagy a tested vagy Istené, vagy a tiéd. And if it belongs to you, it doesn't belong to God. Ha a tiéd, akkor nem Istené. So let me ask you this question. Úgyhogy hadd tegyem fel még egyszer a kérdést. Now don't give me a religious answer. De ne vallásosan válaszoljatok. Give me a truthful answer. Hanem igazán válaszoljatok. To whom does your body belong? Kié a tested? Who's in charge of it? Ki a főnöke a testednek? Ki hozza a döntéseket? Ki dönti el azt, hogy mire van szüksége? Ki dönti el azt, hogy hol élj? Te vagy Isten? Most már kezditek látni, hogy mégse olyan egyszerű azért ez a dolog. That's the first response that God wants from us. Mégis ez kell, hogy legyen az első reakciónk, Isten ezt várja tőlünk. That we present our bodies to Him on the altar. Hogy adjuk át, ajánljuk fel a testünket az oltárra. And then you say, well, God, I thought my mind was more important than my body. Mondhatod, de hát Istenem, én azt gondoltam, hogy az elmém az sokkal fontosabb, mint a testem. My body is just a vessel for my spirit and my soul. A testem az csupán edény a szellemem, lelkem számára. Well, that might be true, igen, ez lehet igaz. But you know what God says? De tudjátok, mit mond erre Isten? I want the vessel and its contents. Én akarom az edényt is, meg azt is, ami benne van. You can't give the contents without the vessel. Nem adhatod oda az edény tartalmát az edény nélkül. And then he says in verse 2 of Romans chapter 12. Ezért azzal folytatja a második versben ugyanott. What will be the result of presenting your body? Hogy mi lesz vajon az eredménye annak, ha a testedet átadod Istennek? We read the words now. Olvassuk tehát el a második verset. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulás által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. So you see what God does for you when you present your body. Látjátok tehát, hogy mit cselekszik Isten az életetekben, amikor odaadjátok a testeteket. Megújítja az elméteket. Megváltoztatja a gondolkodásmódotokat. Ha nem adod át a testedet, akkor nem fogja megújítani az elmédet. Mi a különbség a nem megújult és a megújult elme között? Nagyon egyszerű a különbség. The unrenewed mind is very self-centered. A nem megújult elme egocentrikus. In every situation it says this. Minden helyzetben a következőt mondja. What will do, what will this do for me? Mi a hasznom ebből? What will I get out of this? Mi hasznom származik, ha ezt megteszem? But the renewed mind talks differently. A megújult elme azonban másképp gondolkodik. It says, how can God be glorified? Azt mondja, hogy hogyan dicsőülhetne meg Isten ebben a helyzetben? How will God get any glory out of this? Hogyan szerezhetnénk Istennek dicsőséget ebben a szituációban? That's one reason why a lot of marriages, even between Christians, don't work. Ezért van az, hogy például házasságok előfordul, hogy még keresztények között sem működnek megfelelően. Because the man and the woman both go into it with an unrenewed mind. Mert a férfi is, a nő is nem megújult elmével megy bele a kapcsolatba. Their attitude is, what will I get out of this? És az a mentalitásuk, hogy mi hasznom származik what will ebből. This do for me? Milyen, milyen jót fog ez tenni nekem? It doesn't work. És így nem fog működni. And you can look right around you at all the failed marriages and see how true that is. És nézzél csak körül, és lásd meg a, a zsákutcába jutott, vagy tönkrement házasságokat, hogy ez mennyire igaz. The Christian way is different. A keresztény házasságnak másnak kell lenni. The question is not, will I get out of this? A kérdés nem az, hogy nekem mi hasznom lesz ebből, how much can I give? hanem hogy mennyit tudnék adni. And that makes a happy marriage. És ettől lesz egy házasság boldog. And I'm speaking from experience. Tapasztalatból beszélek. Much more experience than, than most of you have. Talán egy kicsit több is a tapasztalatom, mint legtöbbötöknek. I've been married twice. Kétszer is megházasodtam. The first time I was married for 30 years. Egyszer 30 év, először 30 éven át voltam házas. The second time I was married for 20 years. Másodszor 20 éven át. Each of my wives is now with the Lord. Mindkét feleségem az Úrhoz költözött. But I can tell you, I had a happy, successful marriage. De mindkét házasság boldog és sikeres volt. God's way works. Isten módszere ugyanis működik. The way of the world is misery. A világ módszere viszont nyomorúságot so hoz. Mi tehát a legelső dolog, amit meg kell tennünk? Oda kell szánnunk a testünket élő áldozatként Istennek. Ne felejtsétek ezt el, mert erre még visszatérünk. És még egyszer eszetekbe jutatom, hogy Jézus a megvallásunknak a főpapja a te érdekedben végzett szolgálatát azt szabadítja fel, amit te magadról helyesen kimondasz. So I'm going to give you a a pattern confession that you can learn. Hadd mondjak el tehát egy minta megvallást, amit ha akartok, megtanulhattok. I myself have made this confession, confession more times than I can ever remember. Nem is tudnám megszámolni, hogy én magam hányszor mondtam már el ezt a megvallást. And I still make it almost every day today. És a mai napig is szinte gyakorlatilag minden nap megvallom. Isten igéje van ebben megfogalmazva, and them to me személyesen magamra, magunkra vonatkoztatva. So the first scripture look at is in 1 Corinthians 6. Az el, első ige, amelyet itt alkalmaztunk, az 1 Korintus levél 6. fejezetében található, és a 19-es vers. Tehát 1 Korintus 6, 19. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? Nem tudjátok é, hogy a testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok. I would say about five or six times in the New Testament, Paul says to Christians, do you not know? ötször vagy hatszor, megszámoltam egyszer, mondja Pál az új szövetségben a keresztényeknek, hogy hát nem tudjátok. And according to my observation, today most Christians do not know what God says, do you not know? És legalábbis az én megfigyeléseim szerint, amire Pál és rajta keresztül a Szentlélek azt mondja, hogy hát nem tudjátok, azt a mai keresztények többsége so nem let's Look at 1 Corinthians 6:19. Nézzük meg tehát az 1 Korintus 6.19-et. Nem tudjátok, hogy a testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma? Do you know or don't you know? Tudjátok, vagy nem tudjátok? You don't have to tell me, just nem kell válaszolni. Csak magatokban gondolkozzatok. And then Paul says, you're not your own. Pál tehát úgy folytatja, nem a magatoké vagy. Nem saját magadé vagy. If you belong to yourself, you don't belong to God. Ha magadé vagy, akkor nem vagy Istené. And if you belong to God, you don't belong to yourself. Ha pedig Istené vagy, akkor nem vagy a magadé. You can have it one way or the other, but you cannot have it both ways. Vagy egyiké vagy, vagy a másiké, de mind a kettői egyszerre nem lehet. Now Paul says your body is the temple of the Holy Spirit. Pál azt mondja, hogy a testünk a Szent Szellem temploma. A temple is a sacred dwelling place for God. A templom Istennek a megszentelt lakóhelye. Now, if God had given us a physical, material temple, ha Isten adna nekünk fizikális, materiális, anyagi jellegű templomot, and had said to us, now take care of this, és azt mondaná, hogy erre, kedves gyermekeim, vigyázzatok, most of us would have taken some trouble about it azt gondolom, hogy sokan nagyon sok energiát belefektetnénk. Meg, megkeresnénk a lehető legjobb módszereket arra, hogy hogyan gondozzuk, ápoljuk azt az épületet. a Hogy milyen folyamatokat kell végrehajtani ahhoz, hogy jó állapotban maradjon egy épület. And we'd be careful to keep the temple clean. Mindig jól megtisztogatnánk. Thoroughly swept felsöpörnénk gondosan, az ablakokat letisztogatnánk, ne legyen betört üveg, a bútor megfelelően legyen elhelyezve. Elég sok munkát jelentene. Hogy kell a testünket ápolnunk? Vannak közöttünk, akik nagyon nem törődő módon bánnak vele. We just treat it anyway. Hát csak úgy, ahogy jön. In fact, we treat it as if we still it. Still owned it. És legtöbbször úgy kezeljük, mintha a sajátunk lenne. But we don't. Pedig nem a sajátunk. It belongs to God. Hanem Istené. And I'm going to tell you one thing for sure. Hadd mondjak nektek egy dolgot nagyon határozottan. God is going to ask an account of you how you dealt with his temple. Isten egyszer számon fog kérni mindenkit azért, hogy hogyan bánt a templomával. And how will you answer? Hogy fogunk erre válaszolni? an important question. Fontos kérdés, igaz? According to my observation, and I travel a lot and meet many Christians. Nagyon sokat utazom még mindig, és sok keresztényel találkozom, és azt figyeltem meg. Most Christians do not treat their body nearly as well as they treat their car. Hogy sok keresztény annyit se törődik a testével, mint az autójával. Or their house. Vagy a házával or their computer. Vagy a számítógépével. Most Christians I know who own computers are a lot more careful with their computer than they are with their body. Különösen a számítógépeseket, akiket ismerek, hogy van számítógépük, azok annyit törődnek vele, hogy többet, mint a testükkel. But let me point this out to you. De hadd mutassak még valamit. If your car breaks down, you can buy another. Ha a kocsit bedöglik, lehet venni másikat. If your house is destroyed, you can build another. Ha a házadat valami csapás érné, lehet építeni másikat. If your computer becomes kaput, you can buy another. Ha a komputerednek kaput, vehetsz másikat. But listen, when your body fails, that's it. De figyelj ide, ha a testednek vége, akkor vége. And that's a very serious issue. És ez egy nagyon fontos kérdés. Now I am 84 years old. Én most 84 éves vagyok. <laughs> Thank you. Köszönöm. And I have one scripture continually in my mind. És folyamatosan egy ige jár az We'll look at it. It's the words of Jesus in John chapter 4 verse 34. János 4-ben van Jézus szavai. Jesus said this. Jézus a következőt mondta. 4:34. 34-es versben. My food is to do the will of him who sent me and to finish his work. Az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. Your food is what gives you strength, isn't it? Az étel, az eledel az, amiből az erőt merítjük, igaz? So what, what should be giving us strength? Mi tehát az, ami erőt ad nekünk? Being committed to do the will of God. Az, hogy elkötelezzük magunkat Isten akaratának a végrehajtására. And Jesus said, not merely to do the will of God, Jézus azt mondta, hogy ő az Isten akaratát hajtja végre. But to finish his work. És nem csak végrehajtja, hanem be is fejezi, véghez viszi. And that's why I mentioned how old I am. Ezért említettem meg, hogy mennyi idős vagyok. Because I believe God has good many things for me still to do. Mert hiszem, hogy Isten még mindig tartogat számomra sok dolgot, amit el kell végeznem. I don't have a clear promise from the Lord, that's just my understanding. Nem mondhatnám, hogy világos ígéretem van erről az Úrtól, de ez az érzésem. But I'm aware of this. Egy dolgot azonban tudok. If I want to finish his work, I have to stay alive. Ha be szeretném végezni azt a munkát, amit rám bízott, ahhoz életben kell maradnom. I have to look after my body. Úgyhogy vigyázni kell a testemre. I have to take good care of my body. Gondoznom kell a testemet. It's in my interest and it's in his interest. Ez az én érdekem is, és az ő érdeke is. Now, I'm not going to give you a set of dietary rules. Most nem fogom elmondani, hogy milyen diétát, meg étkezési szabályokat Although tartok én be, vagy te, ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti tartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Ti be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok be. And some of you would be shocked if I did. Kitartsatok